Plech ma o lampon bihan kuzet? Ba e gam, dira ge ur ziat ma mahat. Ma ket? Skoet meus deus an ur respond bet. Glera be an barzoli an eo he, c'hoari biru igu. Tra, bet an oel adeno ve, gav an kenean bler bet. Oh, dle ke be an pel kouskoude. E ve lo an oar al leton. Hand a houlen gane c'hoar? Ya, houn eus le gout plerhe de squash. Plech ma o lampon bihan kuzet? Ba gamm, dira ge ur ziater mahat. Manket, skoet meus deus an ur, respond bit. Dle rabe an barzol ier neuhe, c'hoari e birou igou. Tra, bed an ouel e Gavan gavant ke ne an bler bet. Gleke be an pel kouskoude, e velo wel an war o leton. Hon da houlen gant e Ya, hon eus gle gout pler e